Esik eső vezérülünk szarvára, nem kislány a legénynek szavára, mert a legény megcsalja a szívedet, elveszi a szép lány életedet. Mert a legény megcsalja a szívedet, elveszi a szép lány életedet. A bakonyba juhász legény vagyok, a vigyázok én. kiválasztok abból hatvan darabot, nektek lányok ti is ruházkodjatok. Kiválasztok abból hatvan darabot, nektek lányok ti is ruházkodjatok.